همین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم تهاد و تحابو هدیه بدید تا همدیگر را دوست داشته باشید بیشک هدیه دادن سبب میشه که انسان یعنی اون مبدت، اون رحمت اون دوست داشتن اون ود اون معروف و احسان و نیکی بین افراد و دلسوزیشون نسبت به همدیگر بیشتر بشه هدیه یکی از اسباب وسایل لبخند یکی از اسباب وسایل سله رحم یکی از با اینجا یک از اون وسایلی که سبب بشه مجتمع محکم بشه یک دست بشه یک پارچه بشه و متعاون بشه و یک دست بشه یکی از اون اسباب هدیه دادنه شرع یک از اهدافش یک از مقاصد شریعت اجتماعه الاجتماع رحمه والفرقه عذاب اجتماع رحمته در اجتماع رحمت هست وقد رهمي قدر التوسية خذوان دار قرأتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا هم بجاسبي ولا تفرقوا متفرق نشيد أسبر جمع اجتماعه اجتماع تلماس اجتماع محبته اجتماع أرحامه أسبر اجتماع أمة إسلامية هم توسية رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثي كي فرمي لا تجسد ولا تحتم ويكونوا عباد الله إخوانا برادر هم ديگر باشید بس انجا هدف ايجاد محبته برای ايجاد برادري یعنی هدیه بدید تا اینکه محبت همدیگر رو داشته باشید تا اینکه برادر همدیگر برادر واقعی همدیگر باشید گفتم توصیه شرعه برای اصلاح برای دفع عداوت دشمنی کینه کدورت چیزایی که مثلا شما در, در, در نظر داشته باشید وقتی که کدورت هست وقتی که دشمنی هست چطور انسان خودخوری میکنه چطور خود انسان اعصابش به هم میریزه و سیستم بدنش اصلا کلا از لحاظ روانی عصبی معدش از یه طرف اعصاب روانش از یه طرف همش درگیر میشه خب اینجا آثار چیه آثار اون عداوت و دشمنی و کینه و کدورتی که در شرع اومده که این از بین بره با چی از بین بره یکی از اون اسباب وسایل هدیه دادنه ولی گفتم یک کلیدی رو بهمون شرع اینجا داره میگه احادیث دیگر کلیدهای دیگری هم اومده گفتم از جمله نیک سخنگویی قل عبادی یقول التي احسن نک نیک ترین چون شیطان نزغات میاره و اختلاف میاره بیشک غیر ممکنه که در اشتراک و مشارکت و و ان کثیر من القاتل یبغی بعضهم على بعض خلطا اونایی که شریکن با هم در یک مسئله یک جایی یک خانواده اختلاف نظر اختلاف ایده پیش بیاد ولیکن الذي يعيش مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يعيش مع الناس و على اذاهم خیر من الذي يعزلهم کسی که در جمع خودش رو نگه میداره بهتری از اون کسی که عزلت اختیار میکنه و گوشه و کنارگیری رو انتخاب میکنه پس در جمع باشیم صبر بکنیم تحمل بکنیم و بدونیم اگر در قلب ما نسبت برادر مؤمن چیزی اومد اون نزغات شیطانه شیطان میخواد اختلاف باشه سعی بکنیم خودمون رو به غفلت بندازیم همونطور که توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بینه که المؤمن و غیر کریم مؤمن خودش رو به غفلت میندازه کریم بخشش میبخشه و الفاجر و خب الله اما فاجر نمیبخشه و کینه و کدورت به دل میگیره و بخیله این چنین خصلتی نداشته باشه کریم باشیم بدیم از اخلاقمون به مردم و از خوبی هامون بدیم مردم و خودمون به غفلت بندازیم مثل انگار که طرف اشتباهی ازش سر نزده چون غیر ممکن نه که غیر ممکنه این بیشتر جا هست که زان یعنی در اون ناراحتی ها خصوصا همیشه میگم یک چیزی که مطلبی که در بحث خانواده می نوشتم بحث که در دعوا حلوا پخش کنه دعوا هست پیش میاد ازقات شیطان یک حرف انسان میزنه جای شاید جای زخم بره ولی جای تعنه و زخم زبان نمیره بله باقی میمونه ولی انسان باید خودش رو به غفلت بزنه خصوصا در ناراحتی خش انسان یک حرفی رو میزنه که دیگه یعنی جایی هم نبوده که انسان خشکیم بشه و اون خشمش سبب خیر و خوشی شده باشه و اون یعنی یه خاطره خوبی به جای گذاشته باشه بالعکس جای خشم و غضب نبوده مگر اینکه پشیمانی و ناراحتی پسوندش بوده حدیث بعدی هم رب داره به همین خشم لا تقوا که توضیح خواهیم داد بحث بله. بله. یعنی اتحاد و تحاب و اهمیت محبت که بین مسلمان و مؤمنین باشه حالا خصوصا حدیث اول که ارحام اومد محبت ها باید حفظ بشه نه بغض نه کینه به همین از صفات اهل بهش اینه که غل و حقدی در قلبشون نباشه و نیست دعای مؤمنان ربنا و فی قلوبنا غل للذین آمنوا غل نباشه در قلب ما غل نسبت به کسی نداشته حتی اونایی که مخالف ما هستن بغض دارن فی به اندازه گناهشون معصیتشون